Pradžios knyga 19 skyrius. Kai du angelai vakare atėjo į Sodomą, Lotas sėdėjo Sodomos vartuose. Lotas, pamatęs juos, atsikėlė jų pasitikti ir nusilenkė iki žemės. Jis tarė, mano viešpačiai, prašau, užsukite į savo tarno namus pernakvokite ir nusiplaukite kojas. Anksti atsikėlę galėsite eiti savo keliu. Bet jie atsakė, ne, mes nakvosime gatvėje. Jis taip maldavo juos, kad jie užsuko pas jį ir įėjo į jo namus. Jis paruošė jiems vaišes, iškepė nerugintos duonos ir jie valgė. Jiems dar neatsigulus, visi Sodomos miesto vyrai, jauni ir seni, iš visų miesto dalių, apsupo namus. Jie pašaukė lotą ir tarė, kur yra tie vyrai, kurie šį vakar atėjo pas tave, išvesk juos laukan, kad mes juos pažintume. Lotas išėjo pas juos į priengį ir užrakinęs duris tarė – Mano broliai, prašau, nesielkite taip piktai. Aš turiu dvi dukteris, kurios dar nepažino vyro. Leiskite man jas išvesti pas jūs ir darykite su jomis, kas jums patinka. Tik tiems vyrams nieko nedarykite, nes jie atėjo po mano stogu. Bet jie tarė, šalin, jis čia atvyko kad gyventų kaip ateivis, o nori teisėjų būti. Dabar mes pasielgsime su tavimi pikčiau negu su jais. Jie smarkiai veržiasi prie loto, norėdami išlaužti duris. Tačiau vyrai savo rankomis įtempė lotą į namą ir užrakino duris. O tuos, kurie buvo prie namo durų, jie pakino mažus ir didelius, kad jie nebesurastų durų. Lotui juodų tarė, ar turi čia ką nors iš savųjų? Žentus, sunus, dukteris, išvesk juos iš šios vietos. Mes sunaikinsime šitą vietą, kadangi jų garsus šauksmas pasiekė viešpatį ir jis mus siuntė ją sunaikinti. Lotas išėjęs kalbėjo žentams, kurie buvo vedę jo dukteris. Išeikite iš šios vietos, nes viešpats sunaikins miestą. Bet žentams atrodė, kad jis juokauja. Išaušus, angelai ragino lotą, sakydami, imk žmoną ir abi dukteris, kurios čia yra, kad nebūtumėte sunaikinti dėl miesto kaltės. Kadangi jis delsė, tai tie vyrai nutvėrė jį už rankos. Jo žmona ir abi dukteris. Nes viešpačių pasigailėjo ir išvedę paleido už miesto ribų. Išvedę juos, tarė, gelbėk savo gyvybę. Nežiūrėk atgal ir nesustok kur nors apylinkėje. Bėk į kalną, kad nežūtum. Lotas jiems atsakė, O ne, mano viešpatie, aš, tavo tarnas, radau malonę tavo akise ir man parodėjai didelį gailestingumą, išgelbėdamas mano gyvybę. Negaliu bėgti į kalną, kad kas bloga nenutiktų ir nenumirčiau. Štai, arti yra miestas, leisk man į jį bėgti. Jis yra mažas ir aš jame išsigelbėsiu. Jis tarė jam, štai, išklausiau tave ir dėl šito. Aš nesunaikinsiu miesto, apie kurį kalbėjai. Skubėk, gelbėkis tenai, nes aš nieko negaliu daryti, kol nuvyksi ten. Todėl tą miestą pavadino Coaru. Sauliai tekant, Lotas įėjo į Coarą. Tuomet viešpats siuntė ant Sodomos ir Gomoros sieros ir ugnies lietų. Jis sunaikino tuos miestus, visą apylinkę, visus miesto gyventojus ir augalus. Bet Loto žmona pažvelgė atgal ir pavirto druskos tulpu. Anksti rytą Abromas atėjo į tą vietą, kur jis stovėjo viešpatės akivaizdoje ir pažvelgė Sodomos ir Gomoros link ir į visą jų apylinkę. Jis matė kylančius nuo žemės dūmus, kaip iš krosnies. Dievas, sunaikindamas tos apylinkės miestus, atsiminė Abromą ir išvedė Lotą iš pražūties. Kai sugriovė miestus, kuriuose Lotas gyveno. Lotas ir jo abi dukteris išėjo iš Coaro ir apsigyveno kalne, nes jis bijojo gyventi Coare. Jie apsigyveno oloje. Jis ir abijo dukteris. Tada vyresnioji tarė jaunesnėjai. Mūsų tėvas senas ir žemėje nebeliko vyro, kuris galėtų įeiti pas mus, kaip priimta visoje žemėje. Eime, nugirdysime vynų savo tėvą ir atsigulsime prie jo, kad iš tėvo susilauktume palikuonių. Jos tą naktį nugirdė vynų savo tėvą. Po to vyresnioji įėjo ir gulėjo su savo tėvu, o tas nepajuto, kada jie atsigulė, niekada atsikėlė. Kitą dieną vyresnioji tarė jaunesnėjai. Aš praėjusią naktį gulėjau su savo tėvu, nugirdykime jį vynu ir šią nakt. Po to eik, atsigulk prie jo, kad iš savo tėvo susilauktum palikuonio. Taigi jos ir kitą naktį nugirdė vynų tėvą. Paskui jaunesnioji įėjo ir gulėjo su juo, o jis nepajuto, kada jie atsigulė, niekada atsikėlė. Taip, abiloto dukteris pastojo nuo savo tėvo. Vyresnioji pagimdė sūnų ir jį pavadino Moabu. Jis yra likščiol tebe gyvenančių Moabitų tėvas. Jaunesnioji pagimdė sūnų ir jį pavadino Ben Amiu. Jis yra likščiol tebe gyvenančių Amonitų tėvas.